uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umwana ko kwandikwa mu gitabo ndangabantu ibitegerezwa gukorwa akivuka amatohoza aheruka gukorwa cane cane n'ishirahamwe sojepaye riharanira agateka k'abana rifashanije n'abajeje intwaro yerekana ko abana barenga ibihumbi mirongo ibiri na bine bo mu gisagara ca bujumbura batari banditswe mu bitabo ndangabantu bakivuka imbere y'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi none n'izihe mvo zituma abana bangana nk'uko batandikishijwe bakivuka nindategerezwa kwandikisha umwana avutse mbega umwana hombiki mu gihe atanditswe mu gitabo ndangamuntu hokogwa iki kugira ntihagire umwana asubira kuboneka atanditse mu gitabo c'amavuko canke kumbure igitigiri c'abatanditse kigabanuke inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeye neza ni wubahiriza ubuto bwanje uzo buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanje n'iry'igihugu cyacu mu gutangura kino kiganiro tuvugana n’ababyeyi babiri twasanze muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura Bujumbura baje kwandikisha abana babo Eric Nsengiyumva aje kwandikisha abana biwe batanu avuga ko aje kubandikisha kugira ngo bamenyekane imbere ya leta Ciwe naje kwandikisha abo bana kugira ngo bamenywe na leta nje gituma naciye mvuga ati bagaciye ko nivubye kabavuze ko tubandikishe cyo tubanje nzara kugira tubandikishe abo bana nabana batanu ni kubera ko utari warabandikije sinakubwiye ko ndi imfuvyi byagiye birangura ndace no mu bitaro ndagwara igituntu nico gituma rero byose birango cyangwa ni kubera utari ubizi ko kwandikisha umwana bibaho nari ndabizi gusa ni ukurumva uwo mwanya wagorana ngo nshya kurya minsi yandenganye benshi igihe bapfukiye muhira abandi nabo ndabatwaye kwa muganga bikagorana kubera twariha amahera menshi bigashya bituma rero umenga biragorana rwose kubera hari habuze urwo rupapuro baguma badusaba urwo rupapuro rwo muri komine bukuru christine nawe avuga ko yatebeje kwandika umwana wiwe kuko ngo yubakanye n'umugabo wiwe batanditswe mu ikomine aho ngo bakaba bari baramusabye urupapuro rwerekana ko yubatse bikurikije amategeko jewe ngo baratangaje abana batarandikwa mu komine ego umwana bamwanditse bwari muradiha impapuro z'amavuko nari nibarutse ca ndagwara hama mvuye kwa muganga ntashe canza kumwandikisha avuga ati ngo dutegeza kubandika kubera tutaragira mariage wubatse udaciye muri komine ego ubu none murabana n'umugabo wawe ego turabana kubera ikintu none tutaraza kwiyandikisha muri komine kugira ngo mwubakane biciye imbere y'amategeko turiko turabitegura abana barenga ibihumbi mirongo ibiri na bine ntibari banditswe muri komine imbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiro vy'inyandiko ndangamuntu mu gisagara ca bujumbura avuga ko habaye umugambi wo kugerageza kwandika abo bana mu kuraba ibikiringo bo kwandikwamwo piyo ngendabanka ashikiriza ko abana ibihumbi bibiri n'amajana abiri banditswe mu kiringo c'indwi zibiri ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu bari bitezwe asigura ko hakenewe abakozi batanu kuri zone yose kugira abasigaye baze bandikwe mu gihe bakoresheje abashika bane Shirahamwe Soje Paye ryaregera ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu risaba yuko nkuko biri mu mirimo yaryo ya misi yose yogira ikorwa isakaza ryo kwandika abana hanyuma ubushikiranganje bwarabarekuriye uwo kwegera abajeje intwaro ku nzego zo hasi kugira ngo ubabana n’ababyeyi babo bana babona abana batamu ngo babamwe bagerageze bagire urutonde rw'abana batanditswe ubwo rutonde rwarakozwe abana bashika ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu batanditse intumbero y'icyo gikorwa ntiyari kwandika abo bana bose muri mwanya umwe kwari kugira twige turabire hamwe hamwe dufashe nk'abana amajana abiri ku izone imwe zigize igisagara ca Bujumbura zikora cumi na zitatu turaba abana ibihumbi bibiri n'amajana atandatu umwanya wo kwandikamwo n'ibikenewe icyo kintu cyarakozwe rero haciye hakurikira igikorwa cyo gupima kwandika abo bana bandikwa n'abakozi bakora basanzwe iyo mirimo bo mazone yo mu gisagara ca Bujumbura zone yose yatiza kwandika mu bisanzwe abana amajana abiri ariko rero kubera ibikoresho byagira aboneka bitebye hari abagiye baronka ibitabo batevye abanyagihugu nabo bagiye baraza umwe umwe ariko nyiko umunota wa nyuma benshi bagiye baraza rero barandika mu bana 2006 twatse kwandika twagomba gupimira ko igikorwa cya mbere kurabo ko kizogenda hamwe twofata ko tugomba kwandika abana bose hashoboye kwandikwa abana bashika ibihumbi bibiri na 2221 mu bana 2206 twari twiteze twagombye kuraba umwanya vyofata ibikenewe ivyo ari vyo ibikenewe mu bikoresho mu bakozi n'umwanya ukwiye kugira ngo abana bose bandike none mwasanze izoshobora gukorwa gute mwobandika mu mwanya ungana gute eh, abo bana tuvuga tuvuze ibihumbi bibiri n'amajana abiri banditswe ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu banditswe kwandikwa twabanditse eh, mu minsi eh, hafi mu ndwi z'ibiri rero byaraduhaye akajya kumenya yuko igihe tukira kwandika abo bana bose uko bangana tuba twararondeye ibikoresho bikwiye n'abashobora gufasha muri icyo gikorwa bakwiye mvuga abafasha muri icyo gikorwa ngomba kuvuga abatanga uburyo bwo kugura ibyo bikoresho n'abakozi nuko igisagara cya bujumbura cyangwa ahandi hose byobera ko hazoba hakenewe abakozi bangana gutya baba baronse n'umwanya wo kwiga ngena ku kazi akazi gakorwa abakozi twakoresheje mu izabone yose y'igisagara ca Bujumbura ubundi twaharura yuko hari nk'abakozi bane kwa bakozi bane umwe ari yafishajejwe muri uwo mwanya ico gikorwa ubundi cajeje ubundi cajejwe hakamuna hari bane rero hariho umwe mu bisanzwe aguma yakira babandi bahora bakirwa n'abandi twasanze mu bisanzwe twatse kuba dufise abakozi bane bane ku izone ry'Ibujumbura ariko twasanze hari ibikoresho bidakwiye n'abakozi badakwiye hari abusanga bari mu gakonje canke bagwaye canke bandi barungururijwe mu yandi mabanga ngo batarasubirizwa urumva abakozi bane n'ubundi dusanga umenga ntibakwiye ni uko igihugu gikenye ubundi nk'abakozi batanu ku izone yose batanu baba bakwiye mugabo turavye uburyo dufise igihugu gifise ntaho uvuga ngo bashireho na mirongo ibiri bagakora akazi kugira bakore bari areze cyane cyane yuko tutarashobora gukoresha za mashini nyabwonko ugiye turazimenya turabiruzirongo ngo zikoreshe mu makomine yose ma serivisi yose zikore rero ari batanu baba bakwiye baba bakwiye muri umwanya ukutamenya ngo ni imwe mu mvo zituma hari abavyeyi batandikisha abana babo mu bitabo ndangabantu Fredie Bizimana ajeje gukurikirana imigambi y'ishirahamwe Sojepaye avuga kandi ko n'ibihe vy'intambara igihugu caci babigiyemwo navyo ngo vyatumye benshi baheba kwandikisha abana babo baca basa n'ababihebeyeko imvo ziri mice kune ubwa mbere ni ukumenya aho twaciye aho twaciye ko kuva mu gihumbi kwandikwa muri eta sivire n'icyo mu gitabo cy'amavuko byatanguye mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda mirongo umunani hanyuma mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na gatatu urazi ko twaciye twinjira mu ngorane turaje no mu ntambara muri icyo gihe rero ihimiriza ntiryabandanije hanyuma n'abantu ibyari bibagoye ntikwari kujya kwandikisha abana mu nyuma rero n'aho intambara ihoshoretse ntibasuye kwitaho kujya kuraba abana rero kubera ibyo byagiye twacamwo uno munsi abatanditswe bafise abana batanditswe twanka rero n'abana batanditswe no munsi bazobyara abana nabo ntibabandikishe iyo ni imvo ya mbere imvo ya kabiri naho ni kutamenya hariho abantu batazi yuko kwandikisha umwana ariho hatangurira uburenganzira bundi bwose bw'umwana kandi kumwandikisha ni ikintu bamukorera atazi ubwenge iyo rero babyirengagije basanga hari ingorane bamuteye bizomugora gukurayo naho rero nabo nyine ni ukutamenya kuko bavuga bati natwe ntitwanditswe ntacyo twabaye hanyuma bagaca bamurekera ngaho mugabo iyo agwaye bazi yuko hari uburenganzira bwo kuvura abana bo kuva ku myaka ubusa gushaka ku myaka itanu ku buntu uwo mwana atanditswe mu gitabo ntibamuvura iyo batamuvuye araca ngo barandenganije agaca agenda kugura kanini kadakwiye umwana aca asinzikara agiye asinzikaye akajya mu bitaro bikuru kubera batirukana umuntu asinzikaye baramwakira hageze ko agize imana agakira bamubwira bati riha bati umukuru w'igihugu yararivumereye umwana wanje ntakwiza imyaka itanu none mundihisha gute muri ko murandenganya agaca yirukanga agasesagura ibyiwe ngo bariko baramurenganya murumva rero yuko aca apfungwa amaso. hanyuma ica gatatu ni ubu bukene umuntu aribarutse bamuha indwi zibiri kuyandikisha umwana wiwe hari aho se wiwe atabari hafi kandi ko benshi abubakanye bidaciye mu mategeko batanditswe hanyuma umubyeyi rero umumama kugira yandikishe umwana wiwe abanza kujyana egisitire dagiti do mariage ni igitabo cyerekana ko bubatse biciye mu mategeko hmm. n'urupapuro ubwo ntabwo ntabwo bafise isi atari hafi rero bamaze gucererwa kuri izo ndwi zibiri bica bimusaba yahora ashobora kwiyandikisha muri zone cyangwa mu ikomini ubu rero bimusaba kujya muri province hmm. ngaha turi bujumbura haca muri meri kujya muri province cyangwa kujya muri meri ni tike iyo ugize imana bakakwakira ntuhasange benshi iryo tike rero ukajyana n'ibyabona ni ukuvuga ngo n’amafaranga arenze ku bushobozi afise atari ugukiza agatwe ashobora ngo azobyironderera ikindi rero cya kane ariko haraza ibindi urumva ko acahomba kwivuza acahomba kwiga acahomba kuja mu kazi akazosubira kuja kwiyandikisha mu nyuma buramatari canke umukuru w'igisagara ca Bujumbura ngo niwe atanga uruhusha rwo kwandika umwana atanditswe hakiri kare mushingwamanza Gaspard Ndabazaniye avuga ko se w'umwana canke nyina wiwe aribo cane cane bandikisha umwana wabo mu kiringo kitarenze iminsi cumi 15 avutse mu eh, makomine ubu hari n'igihe usanga birisigaye biri mu mazone nk'aha mu gisagara cya bujumbura ariko ruguru ahenshi biri mu makomine rero umuntu yobaza ati none ni bande bategerezwa kwandikisha umwana iyo yavutse umwana iyo yavutse uh, utegerezwa ubwa mbere kumwandikisha ni se w'umwana eh, iyo se w'umwana atabonetse nyina w'umwana we aca akora icyo gikorwa cyo kwandikisha umwana umubyeyi twabonye ari umukenyezi avuga ko byamugoye kwandikisha umwana wiwe ngo kubera batamwemerera iyo ari umukenyezi yandikisha umwana wiwe gute bigenda gute mu gihe hatandikishijwe n'umugabo wiwe ibyo ntibisiguritse kuko hariho abana bibi byagwa bategerezwa kwandikishwa na ba nyina babo kandi ibyo biteganyijwe n'amategeko muri icyo gitabo cy'amategeko agenga ingo n'abantu mu ngingo ya mirongo ine kikarengana umuntu atandikishije umwana wiwe bigenda gute na amategeko asanzwe abitegekanya ko mu gihe izo ndagano zitegekanijwe n'amategeko mu ngingo mirongo itatu n'indwi z'iminsi cumi n'itanu yo kwandikisha umwana zarenze amategeko asanzwe aha ububasha nk'ubu abana badashikana imyaka itanu bavugwa ku buntu ivyo bitangwa n'igihugu kuko naho tubango ni ku buntu igihugu kiba cabarihiye kuko irya miti iva ahantu iyo rero adafise urwo rupapuro wewe ntibamuvura aca agenda guvyitiriza arahasinzikara iyo sinzikaya akajya kwa muganga akize baramupfunga bamupfunze atabanga baramurenganije kandi ari batiyandikishije urumva rero ahabahombye kinini hageze ko ajya ku ishuri bamusaba rwa rupapuro ntabwo afise ngo banse kunyandika akazabanza kujya kubwira bakazajya kwiga yararengeje imyaka kubera iki ntiyaronse ubusigwa n'ababyeyi yacerewe hanyuma iyo agiye kwiga naho atabwo afise leta ntimurihira ababananije biga nabo ubu uya biri mu mpapuro baraba iyo agiye atabwo afise bamusubiza inyuma cyangwa agenda ururondere aho baca ni hahandi hageze kujya mu kazi ka mbere bagiye koze mu kazi ka leta bamubwira bati zana rwa rupapuro akasanga ni umusore w'imyaka mirongo irindwi n'itanu ni umusore w'imyaka cumi n'umunani yagira yigire mu kazi ati e urupapuro ntabwo mfise abaza ababyeyi kubera ko mutanyandikishije ihera ibintu mpombye yiba ko n'urupapuro akazi karagiye hanyuma rindira rero aje kwitoza mu nzego bamutuma urwo rupapuro kugira bare ko ari umwene gihugu yasaga ntabwo afise hoho bacamushamo ukabaza none we waciye ukaza wumva rero bimwe batamubwira akiri muto byamugiriye ingaruka mbi nyinshi kumbure none mubona icokogwa muri kino gihe muravye murabona ko hasigaye n'ibitigiri byinshi kuri aya matohoza mumaze kugira kugira ngo ibi bintu bigabanuke ibi bitigiri kumbure ko kugira ngo bigabanuke mubona ho kogwa iki n'izihe ngingo zoshobora gufatwa ingingo ubwa mbere ziva mu ntwaro mhm. hajya nyumba kumi araza abantu bose umwana arayavutse araramumenya kandi nyuma kumi nawe ari muri za komite ziharanira agateka k'umwana muri zone yose ya bujumbura no mu gihugu ku mutumba ku mutumba hariho komite irimo abo mu ntwara abana irimo n'abo muri sosiyete sivire mu mashyirahamwe adaranira inyungu hanyuma rero abo baharanira agateka k'umwana barazi yuko ahariho hahera agateka k'umwana rero abo rero nibaza yuko babikurikiranye byohagarara hanyuma mugaca baza rero kuraba ba bandi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu ko nabo bo bandika ibintu rero bigaca bihapfa mugabo aya mashyirahamwe rero adaharanira inyungu bifatanije n'intwaro bova hasi bagasigurira abantu inyungu z'uko umwana yandikwa kuko wabibonye iyo byavuye naho bobigira mu kazo batabasiguriye bazobihunga ariko gihe babasigurira bazoja kwiyandikisha kandi noneho je abantu baje nko mu kanyosha nabo barababonye bari abantu benshi nuvuga ko bariko barabona akamaro mm. uraswa yuko leta yoraba yogakorana n'abasanzwe bayifasha kugira bategura ibikoresho bandika abo bantu hanyuma intwaro gace bahimiriza bakaza kwiyandikisha icyo kintu kikahava abana bakaba bafite agateka kabo mm-hmm. nkumbure ku buryo abana basanzwe bandikwa ku buryo uko basanzwe bandikwa nta gishasha coza kifasha kugira ngo ntihagire umuntu asubira kugira intambamyi canke kugira ico yitwaza ko atashoboye kwandikisha umwana wiwe yavukiye aho hantu ari umwene igihugu hmm. ibyo byogabanya ibyo gusubira kuja kwiyandikisha mu nyuma ngo janye ivyabona kandi umwana yavukiye ngaho jenibaza ko byogabanya ikindi naho nuko umuntu wese agiye kurondera akaranga muntu bobanza kumusaba y'uko afite urupapuro rwemeza ko ari umwenegihugu hanyuma kuko akarangamuntu muntu k'abenegihugu mushingwamanza Gaspar ndabazaniye abona kandi ko ivyo vyojana no guhimiriza abantu bose kugira ubugeni baciye muri komine icambere twabanza kumenya nuko mbega biva kuki kugira ngo ababyeyi baba bavyaye abo bana ntibabandikishe eh, imvo zishobora kuba ari nyinshi imvo zirashobora kuba ari izi zuko hariho abana bibi byagwa usanga ba nyina babo batagira iryo shaka ryo kubandikisha kuko bataba bazi abo babandikisha ko ugasanga bana barabaretse uko ntibabahejeje ngo babandikishe iyindi mvu siporo ni uko n'aba bantu babana mu buryo butemewe n'amategeko baheza bakabisiganira ugasanga umugabo ntiyandikishije umwana n'umugore ntamwandikishije kuko babana ata mategeko akurikijwe kumbure abo bantu bahora babana batanditswe bazoheza bagaca bandikisha abo bana Eh, ikindi ni uko kumbura abo bitwaza ubukene kumbure leta yogira akigoro igaheza kuri abo bantu bose batishoboye igaheza ayo mafaranga yaka igaheza ikayakuraho canke ikayagabanya kugira ngo icyo gikorwa abantu baheze bacitabe atakagonogono mhm. ikumbure naho akamo kuri uwo wese yategerezwa kwandika umwana wiwe mu gihe avutse akamo twotera cyane tugatera cyane cyane eh, ababyeyi eh, ababyeyi bose bategerezwa kumenya yuko umwana iyo yanditswe eh, bituma akingirwa ababyeyi rero kuko bafise igaheza ikagabanya eh, ayo mafaranga asabwa kugira ngo bandikishe abana canke igaheza eh, ikayakuraho iyo uburyo buba bukwiye ngo hari kuba hari ubujejwe kwandika abana mu gitabo ndangabantu aho bavukira piyo ngendabanka ajeje inyandiko ndangabantu mu gisagara ca bujumbura avuga ko bagiye gukora ibishoboka kugira abana basigaye batanditswe mu ikomine bashika ibihumbi mirongo ibiri nabo baheze bandikwe igikorwa turiko turadeje gukora ubu no gupima turabe ibikenewe ivyo ari vyo ubu rero tugiye kuja hamwe nitwamara kugira ivyegera tugatora ibiharuro ntabanduka tuvuga tuti abanditswe naba mu mwanya ungana gutya abasigaye naba tugiye kudodora ku miryango ashobora kudufasha natwe mu gisagara cya bujumbura twegera abakuru b'igisagara umukuru w'igisagara nabo bafatanije kukirongora turabe ngene twashyiraho abakozi bakwiye hose icyo gikorwa ntitwasubira kugitangura tuzogitangura dufite ibikoresho bikwiye n'abakozi bakwiye bwa mbere na mbere ibyo biharuro ntibyabaye gutyo kubera yuko ubushikiranganji bwari buhumirije businziri kuko igihe cose kuva itariki mu kwezi kwa mbere k'umwaka hari imyaka irenga itandatu umunani umushikiranganji w'inkorera hagati mu gihugu avuga ati abana bose bandikwe ku buntu kuko ubundi umwana atanditswe yararengeje imyaka cumi n'itanu mu mategeko hari hariho amande ategekanijwe ihadabu iyo rero umushikana w'intwari hagati mu gihugu munsi iminsi yose mu kwezi kwa mbere hari itegeko aca asohora ingingo afata yuko atamwana n'umwe batuza kwagurisha amande ko yacerewe mbega mubona ikintu cohinduka ku buryo abana bandikwa kugira ngo ntihasubire kuboneka ibitikiri byinshi by'abana batanditswe mubona aho hinduka iki eh, cyo hinduka kiragoye kuvuga kuko navuze yuko ubwa mbere barabaca amande amande barayafuse haheze imyaka irenga 10 igirishike 10 mugaha ibitigiri biguma bigurirana umukuru w'igihugu yarafashe ingingo yuko abana bavugwa ku n'ubuntu icyo cyari ikintu cyari gusahiriza cyane gose naco nyene igihe umwana avutse avukiye ko bahimiriza ko abana bavukira kwa muganga aho nyine niho boheza bakaraba ko boshiraho abajeje kwandika abana icyo gihe nyine bahejeje kuvuka mukanya nempeje kuvuga yuko tubona ko umenga abakozi batanu baba bakwiye hari babandi bavuze basanzwe ku makumi batatu canke bane ubu naba muri centre de sanitaire yose bakaturondera akabiro gatoyi yaba twari dufise uburyo kwa centre de nyinshi nazo nyine usanga batikwiye bafise utubiro duto duto kwiza impapuro zo muri leta civile ntikidoshobora gushika hose wari wese ngo cereke ubuzima bw'umuntu cyo bita personne juridique d'une personne ibintu gishira ahantu hose aza kandika cyangga akaraba ibiri mu hagiriki kikene ahantu hugara wumva igihugu nta buryo turaronka bukwiye mugavye rero byose nibaza ko rero turiko turaja ko kwandikwa mu gitabo c'amavuko canke igitabo ndangabantu ibitegerezwa gukorwa akivuka murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro murakoze namwe mwagize ico muterera ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Alain Desire neza, tuzosubira mu kiganiro nk'iki naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire